بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سأهو لبريفة الله جل شانه إذن نسيم صلى الله عليه وسلم ربسنك الله وبسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك ويبير يتبويت صلى الله جل شانه إسنسك وبوك بيازنشك إنما يتمرت يسنك براوي مسلمان Allah tbarak wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braća, odmah na početku da se izvinem, večera se trebao da bude predavač Hafs Almir. Međutim, iz e, nekih tehničkih razloga nije mogao da dođe, tako da se izvinjavam onaj Imamo ovdje i breć koje nas slušaju preko Paltaka, međutim, nadam se ako bude da ćemo sljedeći subotu ili jednu od narednih subota da ćemo se družiti sa, ovaj, sa našim bratom Hafsom Amirom. E, meni je normalno nekoliko, hajde tako da kažem, onaj, e, malo prije ovoga termina rečeno, odnosno obavješten sam da brat neće doći, e, pa sam tako mislio da večerašnja tema ne bude vezana za ono o čemu smo govorili, a to je govor o sudnjem danu i o imanskim šartovima, nego ćemo večeras se družiti sa poukama i porukama, odnosno s jednim tematskim tefsirom i tematskim pogledom na jednu od kuranskih sura, a to je sura An-Nur. I da vidimo uh, koje su to stvari, o čemu nam uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala govori u suri An-Nur. Uh, odmah da vam kažem, uh, mi kad smo se prije uh, družili sa tefsirom kada smo govorili, uh, govorili smo da molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od oni koji će što više tumačiti Allahu tabaraka ta'ala knjim. I da molimo uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala da nas ne usmrti dok ne protumačimo ovaj Kur'an ovdje. E, u tom periodu, odnosno posle toga se je desilo, da kažem, desila se jedna velika stvar u mom životu, a to je poznavanje sa uvaženim šehom Kurejmom, rađuhom koji je došao ovdje posjetio vas. I mu uzvišen je Allah tabaraka ta'ala počastio da sam počeo pred njim da učim. I molim Allah tabaraka ta'ala da dadne khair i baričat u tome. Poslije toga se je desilo, ovaj, e, prvi put kad sam kod njega bio, ovaj, boravio i kada sam, e, šeheh mi poklonio svoj tefsir, tefsir koji je napisao, koji se zove Qabes. E, I ono što mi je napisao na tom tefsiru kao posvetu, znači ono, jel, kako ide ta posveta, gdje mi je rekao, jel, da mi poklanja ovaj tefsir i kaže, poklanjam ti ga, međutim da ga čitaš i da ga tumačiš tamo, jel, sa svojom, sa svojom rajom. I kaže, I neka ovaj tefsir bude dogovor, odnosno neka bude veza, dogovor i ugovor između mene i tebe. Pa sam tako odlučio, inša Allah i ta'ala, čim završimo sa, ovaj, sa tumačenjem imanskih šartova, da ćemo početi sa ovaj, čitanjem šehovog tefsira, koji je šeh pisao preko 20 godina, znači kratki, kratki tefsir, među, međutim na kojem je šeh ustao eh, 20 godina. Inša Allah i ta'ala da to bude ugovor ovaj, između nas i njega, inša Allah i ta'ala, i na dunjalku i na hiratu. molim Allah, tabaraka ta'ala, ja ga molim za sebe da me ne usmrti dok, dok, me, dok ne protumačim cijeli Kur'an, odnosno dok, dok ne prođem ovaj tefsir. Spomenut ću vam samo jednu stvar, e, ne da govorim na udu bila ta'ala o sebi, nego da govorim, e, nego da vam kažem i da vam pokažem šta znači jedna stvar e, koju nas je naučio Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu. Međutim, mi u dosta slučajeva tu stvar zapostavimo. E, ja sam još uvijek imam jeli, želju da što više se koristim od ovih poznati šehova, karija, alima, da učim pred njima, da budem njihov učenik, tako dalje. E, I normalno, ja sam znao ko je šeh kurem rađe, da je to jedan, jedan, da kažem, nešto veliko. I da je to skoro nedodirljivo. Znači, da je tako teško doći do njega, da sam tako da kažem, isključio iz svoje glave, da ću ikada doći kod njega, ovaj, doći kod njega da učim. Allah tabarak wa ta'ala je dao da sam bio na jednom od svojih putovanja, da sam bio u Medini, u gradu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sam počeo da učim kod šeha Tamima Zu'bija. Šeha Tamima Zu'bi, jedan od veliki poznati alima iz oblasti Kirajte i tako dalje. Ova naša vraća da zbili u Medini, ovaj Abedin i Nazir i Abedin, imali su, ona, imali su priliku da vide, da vide šejha Ja sam bio kratko, neki desetak dana kod šeha i učio sam kod njega. E, I kad sam krenuo od njega, rekao sam, ja ću što prije gleda da se vratim, da nastavim dalje sa učenjem. Šehe mi je rekao tada jednu stvar, naučio me, kaže, klanja istiharu. Znači, ako želiš da se vratiš kod mene, klanja istiharu i ako ti Allah dadne da nešto usno vidiš, mada znači nije obavezno da je, da je istihara vezana za sam, ako usno nešto vidiš, reci mi. Ja sam odmah počuo da klanjam istiharu, da je klanjam skoro svaki dan, Znači, tad u tom momentu, znači, nisam uopšte imao namjeru da idem kod šeha Kurema da kod njega učim. Subhanallah, usnio sam, vidio sam san. Znači, ovdje kažem, govorim o važnosti stihare. Znači, ne, znači, na'udhu billahi ta'ala. Subhanallah, usnio sam kako u haramu učim pre šeha Znači, kako sedim u haramu, u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam džami i kako učim pre šeha I dok učim pred njim, odjedno tamo negdje iz mase, dolazi šeha Kurema rađih dolazi šejh i uzima imena i šejh temima i, i vodi nas, vodi nas sa sobom. Ja tad subhanallah nisam, jeli, opet da kažem, znači to sam nekako razumio da će mi Allah lakša da učim pre šejh temima i dalje. Što mi naravno ne želja, inša Allah i tada, da ću nastaviti. Međutim, iskreno da vam kažem, znači, i poslije tog sad, znači, šejh Kureymi nije bio uopšte na onaj, na pamijeti. Sve dok se nisam vratio, jeli, dok nisam, ovdje kada sam bio, došao je brat, naš brat Damir, Habs Damir, i koji je već bio učio kod šeha i rekao mi je šta misliš da vidim, da zamolim šeha da te prime da počneš pred njim učiti. Rekao sam dobro, pokušat ćemo. I Allah ti varko ta'ala dao da je, ona, da je, e, da ga je pitao, da je šeha dozvolio da sam počeo da učim kod šeha. I alhamdulillah, onda znate da je šeha došao i ovdje i da sad opet idem kod njega i tako dalje. E, I zato vam kažem, znači, ova stvar, znači, ponekad neka stvar koju čovjek hoće u život, uopšte, znači, bilo vezano ovako za učenje, nešto čovjek, Čovjek misli da her onome u čem on vidi. Međutim, možda mi Allah tabaraka ta'ala pripremio neki veći hajr od toga sto puta za kojeg on ne zna. Jer ja vam iskreno da vam kažem, znači za mene, znači, e, dolazak do šeha koji se zove šeha Kurem Rađih bilo nešto, znači, nesvatljivo. Znači, da ja dođem kod njega da počnem učiti, to je bilo za mene, znači, ono što kažu misla onaj menca. Znači, da je to skoro nešto nemoguće. inače, šeha je strok. Znači, ja se sjećam prvi put kad sam došao po žijeha da učim, znači, samo što nisam počeo plakati. Znači, kad je ovaj brat, ovaj, da kažem Damir, e, normalno to je sada od mudrosti šeha i njegovo ispitivanje koliko, koliko ima sabora, koliko si upora. Prvi put sjećam kad sam došao po šeha i kad sam sjeo, rekao mi je, šta hoćeš ti? Rekao sam, hoće da učim kod tebe. Kaže, ja nijem vremena. Rekao sam, šeha, molim te, došao sam, došao sam samo da tebe. Znači, samo kod tebe da učim ništa drugo. Kaže, ja nijem vremena idi kod nekog drugog. Da ću ti preporučiti kod nekog kod moje učenika, međutim ja da te učim, nemam vremena. Znači ja i dan danas se sjećam tog osjećaja i sjećam se ti, tako da kažem ti, tog znoja koji iz mene probio, znači rekao sam, tako sam blizu, međutim tako sam daleko. I rekao je ono, hajde, ako ćeš eto početi da vidimo, pa vidit ćemo šta će biti. Ali nemam vremena, da ti vremena, vremena malo, hoćeš, hoćeš, ako nećeš, idu kući. I alhamdulillah počeo sam, alhamdulillah je dao, počeo smo učiti, učili, alhamdulillah, odmah tom prvom putovanje smo završili hatmu. Po Hafsu posle smo se vratili. Alhamdulillah. Uglavnom, Allah je tabarik wa ta'ala, Allah je tabarik wa ta'ala, blagodati. Uglavnom, znači, hoću da vam kažem, znači, da ponekad čovjek ne zna, ne zna gdje mu uzvišen Allah tabarik wa ta'ala pripremio hajr. I zato, znači, ljubav prema našim šehovima, prema našom ulemom, prema onim od koji učimo je draga braću od ibadeta. O stvari sa kojima se približavamo Allahu tabarik wa ta'ala. Ja vam kažem, znači, da je dozvoljeno, da je dozvoljeno u šarijatu, Međutim, dozvoljeno nekom prenesenom značenju, da je dozvoljeno da čovjek kaže da smo njegovi učitelji, njegovi šejihovi iznad njegovih roditelja, ja bih rekao da su moji šejihovi i moji učitelji, među prvima njima šejih Kurej Mradi, posle toga i šejih Abdulkadira Nau, da su iznad mojih roditelja. Jer ono, znači što, ste, što su nas oni naučili, nisu nas naučili roditelji. A roditelji znate koji imaju značaj i koji imaju ulogu. I zato, znači, edeba i poštivanja, prema ulemi nema neko ko nema razuma. Znači kojim je Allah tabarak wa ta'ala oduzao razum. Jer ovaj te uči, uči te uputi. Allahu wa kusanika alaihi salatu wa salam. Učite Allahu wa knjizi, a ti nemaš edaba prema njemu. I zato čovjek mora znači, da se nauči, da bude, znači, da ima tu sabora. Pogledaj svana, neka, neka dođe čovjek, znači žena mu dođe, ona, e, pa mu žena bude malo ljuta, pa žena runca na njega, pa žena ovo, pa saburaš. Što? Zato što ti žena. Znači moraš. Znači pogotovo kaže da srce od tako da se boji žena. A ne. Međutim, zamisli kako, znači onda da se buraš pred, pred, pred nekim ko te uči. Znači Allah mi onaj ko te uči da ti udara šamare, da ti udara šamare svaki dan, moraš da se buraš. Jer to on uči. Jer to on uči ono što je objavio uzvišeni Allah, tabar Dobro. Da ne dužim, uglavnom, znači samo večeras ćemo govoriti ono, jedan, tako da kažemo ovako, bacit ćemo pogled na ovu kuransku suru sura An-Nur. A inša Allah i ta'ala, čim završimo ako Bog da imanske šartove, znači opet se vraćamo, opet se vraćamo na tefsir gdje ćemo ići redu. I kažem vam, ja molim Allaha tabaraka wa ta'ala, aj vi ga zamolite i recite ami da nas Allah tabaraka wa ta'ala ne usmrti, a da ne pretumačimo, da pretumačimo cijeli kur. Draga broć, ova kuranska sura e, je jedna od, da kažemo tako, najljepših kuranskih sura. Sura An-Nur. Znači odmah pogledajte naziv ove kuranske sure, An-Nur, svjetlost. Znači, sami naziv o ovoj suri dovoljno govori. An-Nur. Suratu nur Sura svjetlost. Ona je nazvana svjetlost zato što se u ovoj kur'anskoj suri nalazi ajet u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Allahu nuru samavati wal ard. Allah je svjetlost i nebesa iz zemlje. Uvijek ćemo, inša Allah i ta'ala, ako ne večeras, jedan drugi put do ovog kur'anskog ajeta. Međutim, ova kur'anska sura, draga braćo, govori o dosta propisa. Međutim, u velikom broju slučajeva propisa koji su vezani za porodicu. O propisa koji su vezani za čistotu. O propisa koji su vezani za črnost. O propisima koji su vezani za stid. I onda kada sam musliman i muslimanka i muslimanska porodica drži ovih propisa, Allah tabaraka wa ta'ala učini da oni budu nuri da taj čovjek bude nur, da ta žena bude nur, da osvjetljavaju tamo gdje se nađu, da ta porodca bude nur. I zato vam još jednom kažem da je ovo jedna kuranska sura koja govori o toliko i toliko propisa. I kada bi se mi zadržali da tumačimo ono ko što smo tumačili suru Kef i druge, znači ostali bi mjesecima i mjesecima. Prvo, O čemu govori ova kuranska sura? Jeste da nam odma u prvom kuranskom, u prvom ajetu ove sure, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o vrijednostima onoga što će doći u ovoj kuranskoj suri. Suratun enzelnaha. Allah tabaraka wa ta'ala počne u suru, kaže suratun enzelnaha. Sura koju smo mi objavili. Koju smo objavili. Vafaradnaha. I učinili smo je farzom. To jeste propise u ovoj kuranskoj suri smo učinili strogom obavezom. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون إمي اسمه وهو القرآن سكول سوري وهو سوري أبيابي ليسني بروبسة نبل استبي أزاري بوكو فبرو أشبنا مزيشني الله تبارك وتعالى قوري وهو القرآن سكول سوري يسند قوري بروبسة زنالك A to je da uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, nam govori šta je kazna za one koji počine zinalka. Pa kaže, الزanijatu والزani fađalidu kulla wahide minhuma mi'ata jalda. Zinalu čarku i zinalu čarku svakoga od njih kaznite po sto udaraca bića. Ovo je Kur'an, ovdje se spominje, znači šta je dunjalučki propis za osobu koja počini zinaluk. I ovdje se tačnije govori o osobi koja nije muhsan. Šta znači muhsan? Znači o osobi koja, koja nije prethodio brak. Ona osoba u sam, koja je prethodio brak, ili koja, koja je tada u braku, ili prethodno bila u braku, a počini blud, za nju je kazna koja? Smrtna kazna. Znači, kazna kamenovanja. Međutim, to je spomenuto u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I po pitanju toga je konsenzus islamski učenjak. Međutim, ovdje se govori, da tako kažemo, o mladiću i djevojci koji počne blud. Zanijetu, zinalučarku. I zinalučara, svakoga od nje kaznite sa sto udaraca bića. Svakoga od nje kaznite sa sto udaraca bića. Znači, kao što vam rekao, ovdje je spomenut propis. Znači, dunjalučki, odnosno fikski propis, kakav je za onu osobu koja to učini. Međutim, ahiretska kazna kakva je za ovaj grijeh? Ahiretska kazna je velika. I zato ako pogledamo, vidjet ćemo prije svega da se to ubraju velike grijeh. Zatim da je to grijeh za kojeg je Allah tebarek ve ta'ala rekao, ne samo da ga ne činimo i da on zabr, nego da mu se ne približavamo. I zato vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u svom sunnetu da je pogled nazvao kako? zinalukom. Znači, pogled u ono što je zabranjeno, Allah te barek ta'ala je nazvao zinalukom. Slušanje govora o tome i što približava tome, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam je nazvao zinalukom. Govor o tome je poslanik alaihi salatu wasalam nazvao zinalukom, to jest da čovjek čini zinaluk i tako dakle. I spomenuli smo i također smo govorili ovdje u srijedu ders umdetu lahkama, da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam spominjući kako će biti kažnjavani oni koji su učinili zinaluk, rekao da je vidio, a poslanik alaihi salatu wasalam je vidio prizore, kako se ljudi kažnjavaju za raste grije, da je vidio ljude koji se nalaze u građevini, koja je poput posude, čije dno široko, a u, uh, u, vrh uzak. I da su u njemu ljudi, muškarci i ženi koji su goli. I da svaki put kada se potpali vatra ispod te građevine, da oni samo što ne izađu gore. Međutim, ne mogu da izađu. Pa je upitao Džibrila ko su oni, pa mu je Džibril alaihi salatu wasalam rekao humu zunatu. To su oni koji su počinili zinatu. Ovo se misli znači za onu osobu koja dođe pred Allaha tabaraka wa ta'ala, međutim ne pokaje se od toga i ne bude nad njom izvršena šariatska kazna. Međutim ona osoba nad kojom bude izvršena šariatska kazna, znači bićovanjem ili smrtna kazna shodno, znači rekli smo, uh, shodno razlici, inša Allah je ta'ala izvršavanje te kazne za tu osobu je kefaret, odnosno praštanje tog grija. I onaj koji se pokaje nad njim bude izvršena šariatska kazna, doće pred uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala čist od toga grija. Od islamske učenjaka postoji razilaženje, ako osoba e, ne svoje voljno, ako nad njom bude ne njenom voljom izvršena šariatska kazna, da li će biti kefarat, neće biti kefarat, tu postoje dva mišljenja kod islamske učenjaka, a Allah, a Allah najbolje, a Allah najbolje zna. Poslije toga, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o grehu potvori. Znači šta je kazna za onoga koji potvori vjernika ili vjernicu? Šta se misli pod potvorom, odnosno pod pod kazifom. To se u šarijaskom pravu zove el-kazif. Misli se da čovjek potvori drugog čovjeka, bilo muškarca, bilo žen, da je počinio blud. Dovoljno je samo da mu kaže ja zani, ozi na alučaru, ili ozi na alučarku. Da mu kaže, znači nešto na što upućuje, da je ta osoba učinila zinalog. Ukoliko se ta stvar potvrdi i dođu kod šerijatskog, kod sudije za tu stvar, znači koja je kazna, kazna je da ona osoba koja je potvorila, da bude kažnjena sa 80 udaraca bića. Da bude kažnjena sa 80 udaraca bića. Znači, pogledajte opet mudrost Allahu i tabarak wa ta'ala propisa. Znači, šta znači potvaranje nekoga? Znači, zamisli nekoga koji nije učinio, koji je daleko od toga, da te neko potvori. A kada neko počne, kada neko nešto kaže, ljudi to prihvate. Znači, naćete ljudi koji će to prihvatiti. I ti ćeš u određenoj sredini biti da ljudi na tebe gledaju tako. I zato ovo nije mala stvar. Znači, na ovu, pazite, znači, na ovo niko nije imun. Znači, ne može neko reći, ja ne mogu lako nasjest na nečije priče. Poslije ovoga će doći ajet, odnosno doći ajeti u kojima se govori o potvori Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha. Znači, gdje su munafici? odnosno gdje je munafik, Abdullah ibn Ubej ibn Salul, proširio da je Aisha radijallahu ta'la anha učinila zinaluk sa Safan ibn Muattalom. Znači, pazi, ko je počeo sa tim? Počeo munafik. Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Na te priče, među onima, nažalost, koji su bili nasjeli, bilo je ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Poznati ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koji su nasjeli na ove priče. Šta U, u tome vidimo, znači vidimo opasnost govora i opasnost prihvatanja svakakvih riječi. I zato dolazi ovaj kuranski propis od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, propis koji je objavljen iznad sedam nebesa, da onaj koji potvori nekoga, znači koji rekne samo riječ, jer sa fiksije strane sada kada bi se vidjeli, kad bi neko nekome rekao ja jazani ili jazanije, ozi na alučaru. Znači on je, za njega je kazna šta? 80 udaraca, 80 udaraca biće. Znači to nije mala stvar. I zato nas Allah tabaraka wa ta'ala ovoj stvari ovako podučava. Mada ćemo vidjeti, znači na ovo ćemo se vratiti kada budemo govorili o kada budemo govorili o ajitama koji dolaze posle, gdje se govori Aisha radijallahu ta'ala anha. Posle toga govori, dolazi do govora o propisima u kojima se govori također o potvori. Naravno, ovdje je govor o potvori za zinaluk. Međutim, ako se desi da neko nekoga potvori za neku drugu stvar, da mu kaže da mu je ukro, da, da ga nazove ružnim imenom, da mu kaže ovo, znači kadija, znači to spada u vrstu kategorija koja se zove ta'azir. Znači tu kadija ima pravo da odredi kaznu. Znači kazne koje nisu prethodno određene Kur'anom i sunnetom, međutim e, u kojima je šteta za islamsku sredinu i koje su vezane za grijehe, tu kadija po svom ištihadu procjeni kolika je tu kazna. Znači tu kadija po svom ištihadu procjeni kolika je kazna. Poslije toga dolaze propisi u kojima se govori ukoliko se desi da vjernik, odnosno da musliman ili muslimanka, da potvore svog bračnog druga. Na primjer, da čovjek potvori žen ili da žena potvori muža. Da čovjek kaže da žena počinila si blud. Ili da žena kaže čovjeku počinio si blud. Međutim, nema svjedoka. Ako se desi da imaju svjedoci, a to je da bude četiri svjedoka, ili da neko od njih prizna, znači tada se priznaje, odnosno kažemo za osobu da je počinila blud. Međutim, ako niko od njih ne priznaje, nema svjedoka, onda dolazi do jednog propisa koji se zove mula'ane, proklinjanje, odnosno međusobno proklinjanje. A to je da muž pot, prokl, prokune svoju ženu, da je na nju Allahovo prokledstvo, ako je, odnosno, da je na njega Allahovo prokledstvo, ako laže, i obrnuto. Znači, da jedno drugo proklinje. Znači, ako si to učinila, neka je na tebe Allahu prokletstvo. Ako ja lažem, neka je na mene Allahu prokletstvo. Ako jedno i drugo donesu prokletstvo na drugo, tada dolazi do njih do razilaženja. Znači, dolazi do razvr razvrgnuća braka. I nikada poslije ne mogu da se, da se vrate u brak. I zato islamski učenjaci kada govore o trajnim, trajnim zabranama u braku, jer jedno od, e, na primjer, kada govorimo o aktu vjenčanja, govorimo o, između ostalog, da prilikom akta venčanja, jedan od preduslova, da ne bude šariatske zapreke, odnosno da ne bude do, e, veze u srodstvu između te dvije osobe, između muža i žene. Znači, o trajni zabrana, trajne zabrane su da bude zabrana po krvi, po mlijeku ili po tazbinstvu. Između ostalog tu dolazi ovo da nije prethodilo da se je desilo proklinjanje među njima, među supružnicama. Ukoliko se desi da je bilo proklinjanje među njima prethodno, znači to se smatra trajnom, trajnom zabranom. Poslije toga, draga braća, od 11. ajeta ove kuranske sure, Allah tabaraka wa ta'ala govori o jednom velikom događaju i sira Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I zato vam e, kažem m, mm, da se vratimo, ako možemo večeras kada se vratimo, da se vratimo i da otvorimo da pročitamo ovaj događaj. Znači, slučaj potvore na Hazreti Aishu radijallahu ta'ala anha. I Allah tabaraka wa ta'ala ovdje u nekoliko ajeta cijeloj kuranskoj stranici više govori onima koji su došli sa potvorom. Naime, šta se je desilo? Jedne prilike Allah poslanika alaihi salatu wasalam je putovao i u tom putovanju je bila sa njim njegova žena, Aisha radijallahu ta'ala anha. I tada je bio običaj kada putuju da postoje one kao, kako se to zove, znači ono kao, uh, one male kućice koje nosi deva ili koje nosi ovaj, uh, i da unutra budu žene. Znači ono, gledali se u filmovima, kada ide pa žene budu unutra. U takvom je putovala Iša radijallahu ta'la anha, bila je tu. Jedne prilike su stali, sjeli da se odmore, ja Iša radijallahu ta'la anha bila izašla, a da je nis opazir. I kada su sjeli da krenu, krenuli su misleći da je, misleći da je Iša radijallahu ta'la anhu da se nalazi, zato što je bila lahka, pa nisu ni primijetili kada su, kada su krenuli. A Iša radijallahu ta'la anha je ostala. Kada je došla do mjesta gdje je bila karavana, videla je da karavane nema. I na to mjesto je ostala. Zato što se je nadala, odnosno zato što je znala da će doći da je, da je traže. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da odani, da je također bio jedan ashab koji je izostao, koji se zvao Safan ibn Mu'attal. Koji se zvao Safan ibn Mu'attal. I Safan ibn Mu'attal kada je došao, znači vidio je također i onda je otišla karavana. Međutim, vidio Aisha radijallahu ta'ala anha tu. I zato Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisku je zabilježima Bukhari u svom sahiju kaže... Mm -hmm da je bila zaspala i došao je Safan ibn Mu'attal i vidio je. I kaže, prepoznao me, jer me, kaže, znao prije objave hijjaba. I to je jedan od dokaza da su bile pokrivala lice. Kaže, zato što me znao prije hijjaba. Kaže, ja sam odmah spustila. I kaže, Aisha radijallahu ta'ala anha govori, kaže, nije mi se obratio وَمَا كَلَّمَنِ بِكَلِمَ Nije mi se obratio ni sa jednom riječu. Osim što je rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Znači, kada je vidio to, znači, koji jedan vid, jedan vid nadaće. Oni su posle toga došli, Safan išao, iša iša radijallahu ta'ala anha za njim. Kada su munafici, kada su israli, među kojima je bilo i munafika, rekli su, ovo nisu čista posla. Misleći da je Safan ibn Mu'attal, da su ostali namjerno radi neke stvari i da su nešto učinili. I počeli su sa tim govorom. Da je naudhu billahi ta'ala, Aisha radijallahu ta'ala anha, počinila blud sa Safan ibn Mu'attalom. I zamislite sada kada se vratili, kuća Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači to je poslanikova kuća, poslanikova porodica. U Medini se govori da je žena Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam iz kuće poslanstva, da je počinila blud. Znači zamislite sada taj događaj i zamislite sada te dane u Medini, u gradu Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, u životu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, te gobe u poslanikovom životu, te gobe u životu Aisha radijallahu ta'ala anha i tako dalje. Znači, sve dok nisu došli ajeti, kao što sam rekao, znači, u tim danima, u tim momentima, bilo je čak ashaba koji su povjerovali na te priče. Koji su rekli, jeste, ako možeš malo budeš, da se ne okrećeš, i da se ne obraćaš. Allah te nagradio. Znači, bilo je ashaba koji su šta? Koji su na te priče nasili. Sve dok nisu došli ajeti u kojima je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala došao gdje je rekao da inna allazina ja'u bil ifki usbetu minkum. Oni koji su došli sa potvorom, teško njima, ili došli su sa velikom stvari. Međutim, pogledajte ajeta gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, odnosno dijela ajeta gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže la tahsabuhu šarran lakum, bel huva hayru lakum. Nemojte misliti da je to zlo za vas, to je dobro za vas. Pogledajte samo dijela ovog ajeta. Nemojte misliti da je to loše za vas, da je to zlo za vas. Znači to što vas je zadesilo. Znači ovdje obraćanje kome? Onima koje je zadesilo to iskušenje. Ne onima koji su počeli da pričaju, nego na poslanika. Odnesi se obraćanje poslaniku, njegova žena potvorena. Na išu radijallahu ta'la anha, na njenog oca Ebu Bekra radijallahu ta'la na tu porodcu. Allah tebarek ve ta'ala kaže la tahsabuhu sharra lakum. To je iskušenje. Nemojte misliti da je to da je to zlo za vas, da je to loše za vas. Bel huwa khairu lakum. To je to je khair za vas. Znači zamislite da neku takvu veliku veliku stvar, toliki musibet. Znači za poštene vjernike i vjernice. Znači smrt je lakša od nekih ovakvih stvari. I zato ćete vidjeti sa kakvim ajetima je uzvišeni Allah tebareke ve taala došao i objavio govoreću Aisha radijallahu ta'ala anha. I zato kaže imam za mahšari, kao što je namo šejih, da mu se Allah tabarak wa ta'ala smilje, da kaže imam za mahšari, poznati mu fesir, jedan najveći mu fesir, iako je bio mu'atezila, znači bio je u, znači, sledbenih zabludjelog uh, mezheba mu'atezila, međutim, pored svega toga je bio od velikih imama, pogotovo u arapskom jeziku, od imama u tefsiru. I zato njegov tefsir čita samo ulema, odnosno onaj koji zna Znači, zna šta je o ti šubhi i atizal u tom tefsiru. Uglavnom imam za mahšari kaže, kaže kada bi prilistao cijel Kur'an od početka do kraja, ne bi našao, kada bi prilistao cijel Kur'an od početka do kraja, znači ne bi našao da je Allah djelašanuhu griješnike, da je Allah tabarakove ta'ala griješnicima zaprijetio takvom kaznom, kao što je zaprijetio onima koji su potvorili i koji su prihvatili potvoru Aisha radijallahu ta'ala anha. Jer kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je ovde rekao, znači ajeti koji se ovdje spominju 23, 24, 25, da oni koji potvaraju čiste vjernice, da su oni prokleti i na dunjalku i na hiratu. Da oni koji potvaraju vjernice, da su oni prokleti na dunjalku i na hiratu. Drugo, da će na sudnjem danu i njihove noge, I njihove ruke i njihovi jezici se doći protiv njih. I treća stvar, da će im Allah na sudnjem danu pokazati pravu istinu, odnosno da će im dati nagradu koju zaslužuju. Znači, kaže imam za mahšeri, kad bi od početka do kraja prelistao Kur'an, ne bi našao da Allah tabaraka wa ta'ala zaprijetio kaznom nekom griješniku ili nekim griješnicima, kao što je zaprijetio ovdje onima koji su govorili o Iša radijallahu ta'ala anha. Međutim, vi znate, poznato vam je, znači da su šije, znači sekta šije da su vjerenje i objeđenje, da iša radijallahu ta'la anha počinima blud. Znači ako su došli ovaj kuranski ajit, međutim rad njihovog, ne znam kako da nazovem, znači neću da kažem e, peksinog nefsa ili ma, male su te riječi, znači kažu da ovi ajeti, kao što kaže njihov poznati mu mufeser tabatabaji koji se provodi na naš jezik, kaže da je ovdje dokaz da sa fikske odnosno pravne, sa dunjalučke strane, da je iša čista. Jer kaže, niti je priznala, niti je bilo četiri svjedoka. A kaže što se tiče same suštine, kaže, Allah najbolje zna, kaže šta je tu bilo. Znači to, kaže poznati savremeni šijitski mufesir koji se zove Tabatabaji, u svom tefsiru El Mizan, koji se prevodi sada, koji fondacija Mullah Sadra, prevodi sada na, na, na, bosanski, na bosanski jezik. Međutim, pogledajte, znači, prethodne su riječi ovdje mama za mahšerije. Međutim, s druge strane, pogledajte, znači da se vratimo samo da zaustavimo malo se na ovom kuranskom majetu. Je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže La tahsebuhu šarra lakum, bel huva hayru lakum. Znači, nemojte misliti, znači, o postaniće, o Aish, o Ebu Bekri, nemojte misliti da je to zlo za vas. Znači, ta tegoba, znači, kad se vratite na siru, vidjet ćete koja je to tegoba bila za kuću poslanstva. Za kuću Allahovog poslanika, alaihi salatu wa salam. Znači, nije to samo optužba jedne žene, Znači to je sada na uzu billahi ta'ala. Pogledajte sada kako je to vezan. Znači da je poslanik alaihi salatu wasalam da u njegovoj kući ima nemorala. Da je njegova žena nemoralna. Da je Allah tabaraka wa ta'ala dao da poslanik oženi nemoralnu ženu. I tako dalje. Znači to nisu male stvari. Međutim, ta iskušenja čine čovjeka jaki. I zato pogledajte uopšte. Znači čovjek bio, to je Allahov zakon na zemlji. Čovjek bio musliman, ili nemusliman, bio musliman ili bio nevijenik. Može li doći do nekog uspjeha na dunjalku? Može li doći do nekog uspjeha na dunjalku, a da nije prošao razne tegobe? Da nije prošao razne iskušenja? Da se nije napatio? Da se nije umorio? Znači, može li doći do čega vrijednog? Znači, ne može. Znači, svejedno da kažemo da se radi o nevijeniku. Znači, da postane poznati umjetnik, da postane poznati naučnik, da postane... Može li postati preko noći kako lako? Ne može, nego mora da se napati. I kada zato čitate život, ti, kako i nazivaju e, o dunjalučkim velikanima, iz bilo koje oblasti, vidjet ćete kroz kako su težak život prošli. Znači vidjet ćete u životu možda kako su bili sve Kako su poznati književnici, poznati pinsti koji se izučavaju na fakultetima danas, znači da su bili, da su umrli, da su bili zaduženi, da su umrli e, kao, kao uličari, da nisu imali i tako dalje. Međutim, ostali su velika imena. Kažem sad kad počeo od književnosti, do umjetnosti i drugih stvari. E, da o tome ne govorimo, da kažemo, gledajući islamsku istoriju, muslimani, muslimanski učenjaki. Znači, to smo koliko puta govorili, da u četvorica imama, da su trojica bili bićovani. Ebu Hanifa, rahmetullah, ali je bio bićovan. Imam Malik je bio bićovan. Imam Ahmed je bio bićovan. Znači, imam. Imam Ebu Hanifa, kaže mu postani, kad je, kaže, neću da budem kad je. Bojim se odgovornosti. Halifa naredi da se bićuje. Malika bićuje, imam Ahmeda bićuju. Znači, pogledajte, Šta znači? Zato svako iskušenje koje nas zadesi na dunjavku, znači to, u tom je Allah, tabarika wa ta'ala, mudrost. Allah, tabarika wa ta'ala, hoće da se očistimo. I da dođemo do nečega da to zaslužimo. I zato i danas ono što se dešava u islamskom svijetu. Znači pogledaj, to onoga što se dešava našoj braću u Libiji. Znači musmanu u Libiji, ono što se dešava, što se desilo u Egiptu, što se desilo u Tuniji. Znači, draga braći, Allah, tabarika wa ta'ala, mudrost je u tim stvarima. I što je negdje ovaki vladar i što je ovaki vladar. Znači to Allah tebarek ve ta'ala mudrost u tome. Znači Allah tebarek ve ta'ala daje ljudima shodno kako zaslužuje. Kada se narod popravi, Allah popravi stanje tog naroda. Kada se narod popravi, Allah tebarek ve ta'ala popravi stanje, stanje tog naroda. I ovo mora da, se, znači ne treba, znači mi smo po prirodi takvi ljudi, da se puno žalimo na stvari koje nas zadesi. Da puno kukamo, Da ne razmišljam o tome zašto nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao. Međutim, pogledajte život poslanika alaihi salatu wa Nećete vidjeti vrste iskušenja, a da sad im nije bio iskušan Allah poslanika alaihi salatu wa sallam. Od toga da izgubi dijete, od toga da bude pratiran, od toga da bude siromašan, od toga od ovog, od ovog, nema vrste iskušenja, da Allah poslanika alaihi salatu wa nije iskušan. Nije bio iskušan. A bio Allah poslanika. Bio Allah tabaraka wa ta'ala poslanika. I zato vjernik razumije iskušenja i razumije da ga iskušenja čine boljim. Da mu Allah tabaraka wa ta'ala šalje iskušenja kako bi ga učinio, kako bi ga učinio, kako bi ga učinio boljim. Poslije ovoga, ovdje e, je še spomenuo jednu anegdotu, stvar jednu zanimljivu priču, a to je e, kada su kršćani e, došli da raspravljaju, kada su zovnili da raspravljaju jednog velikog učenjaka, Abu Bakra el-Baqilanija, koji je bio poznat, poznat po velikoj inteligenciji. Znači ovaj Abu Bakr al-Baqirani je bio poznat po velikoj inteligenciji. Iz onog jedan kršćanski vladar je okupio, okupio mu je kršćansku elitu da raspravljaju sa njim. Kaže da vidimo kako su muslimani pametni, kako su muslimani inteligentni. U stvari tio je ono da ga isprovocira. I kažu da, ga je, da mu je pripremio doček, međutim da mu je pripremio taki doček, da kada ula uđe u tu salu, tu dvoranu, gdje je kralj i gdje su njihovi svećenici, da mora ući na jedna mala vrata. Gdje kada bude ulazio, gdje će mora da se sagne. A ispred toga su bili stavili veliku ikonu. Krst. Znači, da kada ulazi, da ispadne šta? Da se sageo. Ispred krsta, ispred ikone. Međutim, od inteligencije njegove je bilo. Međutim, pazite, inteligentan je čovjek koji u momentu, znači skonta. I on u momentu tu skonta da uradi šta? Da uđe, međutim, da uza, uđe Znači naopako, dođe leđima. Da uđe u rekvijecu. I kaže drugu stvar, kažu mu, šta je ono, kaže, Aisha radijallahu ta'la anha. Kaže Aisha radijallahu ta'la anha, žena vašeg poslanika, govore, na uzu bila je ta'la da je počinila zinalog. Pa kaže Bakr al-Bakirani, kaže, dvije žene u historiji. Allah je spomenuo da su bile optužene za istu stvar. Kaže Aisha i Marija. Pogledajte kako se u tom momentu sjetio. Dvije žene kroz istoriju. Allah ispominje da su bile optužene, da su počinile blud. Kaže, prva je Marijem, alaihi salatu wasalam. Druga je, druga je ko? Druga je Iša, radijallahu ta'ala anha. S tim kaže što je razlika među njima, kaže da je jedna rodila, druga nije rodila. A Iša, radijallahu ta'ala anha, nije rodila, a Marijem, alaihi salatu wasalam, i kako je nazivaju Marija, ona je rodila. Znači, isto da vam kažem, znači, da, da vam spomenem, znači, da nema zapreke Znači da neko kaže, e, na primjer, kaže da li je dozvoljno reći Marija kao što oni kažu. Znači ne u smislu Marijama alaihi salatu wasalam. Nego e, čak islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno da musliman dadne ime Marija. Znači žensko djeteto. Znači da to je također od muslimanskih imena. Da je Marija također od muslimanskih imena. Zašto? Zato što je jedna od robinja poslanika alaihi salatu wasalam koja mu je rodila Ibrahima zvala se kako? Marija al-Kuptija. Znači jedna, jedna korist gospod. Posle toga uzvišeni Allah, tabaraka ta'ala, draga braćo, govori o adabima ulaska. Znači, kada musliman ulazi kod muslimana. I zato između ostalog, ono o čemu govori ova kuranska sura, jeste da govori o adabima ulaska. Pa kaže, ja ehu alledhina amanu, la tadukulu bujute na gajra bujutikum, hatta testa'nisu wa tusallimu ala ahlija. O vjernici, nemojte ulaziti u tuđe kuće, u kuće koje nisu vaše, sedok ne zatražite dozvolu za ulazak i sve dok ne nazovete, dok ne nazovete salam. I zato je došlo u sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu salam da čovjek kada ulazi, da pokuca, da kaže, da kaže assalamu alejkum a adkhul. Assalamu alejkum mogu li ući. Ako mu se dozvoli, nek uđe. Ako mu se ne dozvoli, ili ako mu ne bude ništa rečeno, neka se vrati. Fa illam e, teđu fi ahad, fa la tadhulu hata ju Ako mu ne nađete nikoga ući, ne mojte ulazi dok vam se ne dozvoli. Ako vam se kaže vrate se, vi se vratite znači to je sada pitanje privatnosti. Neka čovjek može biti u momentima, znači u različitim momentima, e, znači da nije fino da mu čovjek tada uđe, pogotovo znači ako uđe bez izvona, će ga naći znači, u, nekim, e, u nekim stvarima koje mogu biti neugodno za čovjek, koje mogu biti različite stvari. I zato nas uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala, uči, uči ovo uči ovo edabu. Normalno, ova stvar se, da Allah te barek ta'ala sačuva, znači proširila, znači da, da imate dosta komšiluka, znači ljudi koji ulaze bez pitanja, bez kucanja, bez ičega, i normalno, znači da mogu da mogu da se desi, da se desi neugodnost. Međutim, od nas usvišen Allah te barek ta'ala tome je podučava. Čak u ajitima koji dolaze posle toga podučava djecu. Znači, u kojim momentima da ne ulaze kod svojih roditelja, znači, a da ne, da ne uđu bez kucanja, odnosno da ne budu tražili izun. Znači u momentima, u tri momentima što se spominju, znači što će možda drugi put navest, znači kada je moment kada se čovjek raskomodi, znači prijas, kada hoće da spava, kada hoće da odmara i tako dalje. Posle toga uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, draga braću, govori o jednoj veoma bitnoj stvari, znači na koju moramo da obratimo pažnju. A to je o pitanju pogleda. Je uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, dva kuranska ajeta počinje, da tako kažemo, na dva specifična načina. A to je da počinje da kaže poslaniku alaihi salatu wasalam kul lil mu'mini, reci vjernicima. I posle toga reci vjernicama. Reci vjernicima, vjernicima neka obore svoj pogled. I reci vjernicama neka obore svoj pogled. Je naredba i muškaricima i ženama obaranje pogleda. Znači musliman, kao što vam je poznato, Eh, je obavezan i naređeno mu da obara pokret. Znači da žena koja mu nije mahram, da ne gleda u nju. I to kada smo ovdje u sredu tumačili, gdje smo počeli da govorimo o propisima braka, rekli smo, znači da danas ljudi ne mogu da se pravdaju vremenom u kojem živi, žive. I kažu danas je vrijeme tako, da ne se sve, kako bi onda čovjek gledao bi, kako ko, ko, čovjek bi gledao samo uzim. Znači kažemo, haram ostaje haram. Halal ostaje halal i, i, i vrijeme ga ne mijenja. Međutim, ko čovjek kaže ili ako se nađete kažemo neka se boji Allah tabarak wa ta'ala koliko može. Fattaku Allahe mestatatu. Međutim, ono što je najbitnije jeste da čovjek zna znači, koje je su, koje je su, da kažemo, štetnosti pogleda. I zato kaže Ibn Qayyim, rahmatullahi alaihi, da nema štetnije stvari za čovjekova srce od pogleda. Jer kao što smo govorili o riječima, da svaka stvar počne sa riječu. Ratovi počinju sa riječima. Tako veliki belaj u čovjekovom životu, znači počinju sa pogledom. I zato kaže Ibn Qaim da nema štet, štet, štetnije stvari za čovjekovo srce, od čega od pogleda. I zato pogledom čovjek dolazi malo po malo malo po malo. malo. Spomenuli smo one stihove Hafza Ibrahima, nadveretun fa btisametun fa saram fa kalamun fa mu'aidun fa liqa, gdje govori o tragovima šeita, odnosno sto, šeitanskim stopalama. Dok čovjek ne dođe do jedan stadiju što se zove zaljubljenost, ili kako se to naziva u arabskom, kako lema naziva išq. Da čovjek dođe da se zaljubi, međutim da se zaljubi u nekoga komu nije žena. Ne može biti da ti ona ne postane žena i da budeš u velikom belaju, u velikim mukama. I zato znate, znači ljudi se ubijali radi toga, ljudi sve što radi o sebe radi toga. I zato kaže Ibn Abbas, pogledajte ovo sad riječ Ibn Abbas. Ovo sam suhvalno čuo od našeg brata Šeha Safeta. Znači na ovu izreku, možda sam naišao, međutim, da Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu kaže da me Allah iskuša sa zinalukom, odnosno da počinim zinaluk, draže mi je nego da budem iskušan sa iškom, sa zaljubljenost. Ovo se riječ Ibn Abbas, radijallahu ta'la anhu da počinim zinaluk, draže mi je nego da se zaljubim, odnosno da dođem u to iskušenje. Zašto? Zato što to, draga braća, može biti patnja, znači azab na dunjalku. Znači, i zato spominio sam vam, to je možda ona, neki nisu bili uh, ovdje prisutni. Znači, rekli smo, govorio sam vam, na primjer, uh, pogledajte kroz, knjiž, kroz književnost, kroz poeziju. Znači, kako ponekad uh, čovjek samo rad jednog pogleda, Znači, napiše i stihove, i stihove, i pjesme, i pjesme. Znači, onome što je vidio. Ispomnio sam ovdje primjer e, Alekse Šantića i njegove pjesme o Emilu. Znači, Alekse Šantić nije, nije škovo sa Emilom. I rekli smo da u to, u to vrijeme, da sigurno možemo biti, biti, da su nemuslimani imali ljepši ahlak i moral i poštivanje prema islamu nego što danas ima 80% posto muslimana. I zato svi znate ono pjesmu Emin gdje Aleksa pjeva onaj, eh, o njoj, međutim vidio je samo jedan put. Međutim, on nije spominio Aminu samo jednom svojoj pjesmi, ima drugi pjesama gdje spominje Aminu. Između ostalog jednoj kaže, znači ovo je sad što narod kaže, ne faleći mu čufr. Kaže, i kad ja vallahi bekrija bi bio. Jednom da te vidi, kantarom bi pio. I nikada više trijeza ne bi bio. Znači, govori samo jednom pogledu. Znači, što samo jedan pogled učini? I zato vam kaže, međutim, vratite se. Ovdje sad kaže, normalno, ovdje primjer ovoga pjesnika, znači ono što kaže naš narod, ne faleći mu čufra. Međutim, da vidite, znači, dokle Znači, dok li čovjek može da dođe. I zato pogledajte mudrost ovoga propisa gdje uzvišeni Allah tebarek wa ta'ala kaže reci vjernicima. Reci vjernicima, prenesi vjernicima da znaju da im je to naredba od uzvišenog Allaha tebarek wa ta'ala da obore svoj pogled. I isto tako naredi vjernicama da obore svoj pogled. Poslije toga dolazi govori uzvišeni Allah tebarek wa ta'ala govori o braku. I e tu ćemo na tome ćemo stati. Međutim, kažem, inša Allah i ta'ala obećavam da ćemo se vratiti na ova predavanja, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ Ženite, ne udavajte, ne udate. Međutim, gdje je jedna opšta, da kažem, naredba, odnosno podsticanje na brak, i zato još jednom iskoristio priliku da, da vas ovaj svi upodstaknem, znači na ova predavanja koje imamo srijedom, gdje tumačimo umdetu rahkam, gdje govorim o propisima braka, znači govorim o propisima, propisima kroz Kur'an i sunnet, tumačujući knjigu umdetul ahkam od Abdulgani al-Maqdisi, rahmetullahi alejhi. Međutim, e, samo bi ovdje zastao na jednom dijelu ajta. Gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلْ يَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ I neka čedni ostanu oni koji ne mogu da se ožene. Sve dok im Allah ne dadne svog izobija. Znači šta znači oni koji ne mogu da se oženi? To, to jest oni koji nemaju mogućnost da se ožene. Znači nisu mogućnost da plate mehr. nisu mogućnosti da izdržavaju ženu. Znači, radi se ono maštvo. Međutim, rekao sam, znači da, ovdje fala Allahu te barak wa ta'ala, da Allah učinio, znači, naše žene, naše sestre, znači, šala i ta'ala muminkama, znači, koji su razumijele i vidjele hadisa Allahu kusanika, alaihi salatu wasalam, u kojima se govori da je najmanji mehr, da su e, žene sa najvećim baričatom, one koji, čije je mehr najmanji ili najlakši. E, I zato, na primjer, e, znači, neki ljudi ne mogu pojmiti znači, da, da, da, da se čovjek ovdje može ženiti ono što se kaže bez, bez nekog mehra. Znači, ovdje kod nas sestre da je Allah nagradi, znači, kažu nešto daj, ono, mehra, red, reda radi. I zato koliko nas imao žena, smo svi ne znao što je bio mehra. Žena kada daje 50 maraka, daje 100 maraka, daje kup knjigu, daje kup papuće i tako dalje. Međutim, u nekim islamskim sredinama, znači to sam govorio, znači da se omladna tamo, da se mladić ne može ženiti, dok, na primjer, da kažemo, dok ne provušti sebe neki 20, 30, 40 maraka ili više. Jer to je mehr, znači to je to su običaj, znači gdje ljudi smatraju da se njegova kćerka uda za nešto manje od 10 ili 20.000 maraka, da je to sramota. Da je to ispod svake mjere i tako dalje. Zato, znači koliko god bila hirle te djevojke, međutim ti adeti, znači ti običaj, ti je porodice, znači to je tako. Međutim, obratite pažnju samo na ovdje. Uzvišen Allah tabarik ve ta'ala kaže wal jesta'afi. Neka ostanu učad. Draga braću, pogledajte ovdje. Znači, ovaj Allahom kuranski ajet, koliko god čovjek da o njemu razmišlja. I koliko god čovjek, tako da kažem, ovom kuranskom kuranku razmišljao, osjetit će jednu ljepotu, jednu slanost u svojim prsima. Pogledajte samo ovog izraza kako Allah te barakva ta'ala kaže, neka ostanu čedni oni koji ne mogu da se oženi. Znači, nemoj da niko dođe da kaže, slušaj, ja sam pokušao da se oženim, nisam mogao, ja e sad mogu raditi šta hoću. Sad mogu, mogu i raditi ovo, i, i mogu bludničiti, mogu ovo, pod nekim izgorom, pod pod nekim izgovorom, pod izgovorom, eto, ne mogu da se oženim ili ne mogu da se udam i tako da. Allah tabaraka ta'ala kaže, neka ostane u džene. Zato što to opet, kao što smo rekli, draga braću, to ne mijenja haram. Znači ono što čovjek misli, što čovjek napravi u svojoj glavi sliku ili film, da to nije neki haram, da je to njemu dozvan. Znači to ništa ne mijenja propis kod uzvišenog Allah tabaraka ta'ala. Znači haram ostaje haram. I Allahova kazna ostaje Allahova kazna. I ako učiniš nešto što je Allah tebarek ve ta'ala zabranio, Allah tebarek ve ta'ala, ako ti jedne poslaće kaznu na tebe. Ti bio svjestan toga ili ne bio svjestan? Ti bio svjestan toga ili ne bio svjestan? I zato kažem svakom mladiću. Znači, neka se boji Allah tebarek ve ta'ala po pitanju ovoga. Jer mnogi stvari koje mu Allah tebarek ve ta'ala sutra može dati. Ne ga iskuša u braku, kažem, ne do Bog, što kažem, <laughs> ljudi gluho bilo i daleko da ga iskuša od bolesti, da ga iskuša od, od nesreće, da ga iskuša od ovoga, može biti radi onih stvari koji radi prije braka. Od onih stvari koji radi prije braka. I zato, draga braću, moramo se bojati Allah, tabaraka ta'ala, moramo se bojati Allah, tabaraka ta'ala, kasnije. Jer niko od nas neće na u danu biti kadar, da ako dođu meleci da ga bace u džahnem, da kaže melecima nemojte. Jel da se ne da, da bude jak, pa da, je, da kaže ja neću ići. Ne, niko neće imati tu snagu. Ako neko može da ima tu snagu, može da bude, onda neka radi što hoće. Onda neka radi. Međutim, niko to, niko to neđe. I zato što ono vam kažem, pogledajte ovaj kuranski, gdje Allah, tabar ko ta'ala, kaže, voli sta'afi, neka ostanu čedan. Ostani čedan. Allah mi, može Allah, tabar ko ta'ala, nekoga iskuša. A opet, Allah najbolje zna zašto ga, za, zašto ga iskušao. Pa se nikad ne oženi. Ili se nikad ne uda. Međutim, moraš ostati čedan. Jer će još pred uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala i Allah tabarak wa ta'ala će te pitati o, tvojoj črnosti. Allah tabarak wa ta'ala će te pitati o tvom stidu. Allah će, tabarak wa ta'ala će te pitati pita o tvom, o šta si govorio, o tome šta si slušao, o tome šta si gledao. Znači, ovaj dunjalog je kratak i čovjek mora da izdrži. I zato, kao što smo rekli, da čovjek koji je najviše bio kažnjavan na dunjalog, iskušavan, kada dođe na sudnji dan, kad mu Allah tabarak wa ta'ala kaže si, jesli ikakvu, nikakvu neugodnost nisam ostio na dunjalku. Kada vidi džennet i šta mu je Allah tebarku ta'ala pripremio. Nikakav teret na dunjalku nisam, nisam vidio. Kada vidi nagradu koju mi Allah tebarku ta'ala pripremio. A može li biti veće nagrade od Allahovog tebarku ta'ala za zadovoljstva? Kao što je došlo u hadisu Buhari i drugi, da posljednji, posljednji ljudi koji uđu u džennet, posljednji koji će izaći iz vatre, da će kada vide džennet, jeli, da će reći, zar ima veće nagrade od ovoga gospodara? Pa će mu zvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, ima veće nagrade od, ovoga. Veća nagrada od ovoga je ridaje. La ashatu alaikum abeda. Moje zadovoljstvo je da poslije ovoga nikada se na vas neću nasrditi. Da se poslije ovoga nikada na vas neću nasrditi. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala učini od onih sa kojima će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala biti zadovoljen. I zato, draga braću, Allah vas nagradio. Učite Kur'an. Jer Kur'an čuva čovjeka. I govorio sam vam, a sad mi je palo napne da vam kaže. Ja, subhanallah, ponekad, u stvari ponekad vidimo čovjeka, eh, ono, ostario. 60-70 godina, pa dođe kaže, sine, kaže, ja sam ostario. Počeo sam da zaboravljam. 60. godina, 70. godina, što je logično. I nikad ne vidim tako čovjeka, a danas sam vidio jednog, a danas mi je došao jedan, kaže, Havza, izvini, ja zaboravim, kaže, preko mi je, kaže, 70. godina. Nikad ne vidim tako čovjeka da se odmah nesetim šeha, šeha Kurema. Allah mu dao da mi je 85 godina. Međutim, šeji danas pamti Kur'an, znači, ko što neko od nas pamti Fatihu. I šeji danas pamti stihove, znači, pamti hiljadama da ne kažem deset hiljada ili više stihova. Pamti ih, imaju svoje glavi. I še kada drži predavanje, nije potrebno da sprema predavanje. I še kada govori, si moraju da sluša i niko ne može drugi da govori. Znači što mu Allah te barak vatala dao dričitosti. I zato, znači nema nauke u islamu da počneš govoriti, a da še iste nauke ne pamti hiljada stihova počinje iz fikha, iz šafijskog fikha, počinje iz usuli fikha, počinje iz kerajeta, počinje iz arapske poezije, muallakat, eh, eh, Elfiju ibn Malika, ovo ono, znači, znači, zašto? Neko će reći zašto. I ne samo to, Allahan. Znači, ja ću vam sad nešto reći, meni je 29, još malo 30 godina. Učio sam ko šeha i neka subhanla učili više sata, neka učimo u cugu dva sata, tri sata. Jesko onda kaže, ne mogu, nemam snage. Međutim, šeha ima snage. Še kaže, još ćemo učiti. Hajde kaže, još jedan džuz proučimo. Hajde kaže, još jedan. Kad smo bili u Istanbulu, sednemo tri, četiri džuza proučimo. Ja proučim dva, umora, ne mogu. Kaže, še, adi još jedan. Hajde još jedan. Znači, še, še vrijeme je, znači, ko vrijeme, še u jednoj sedmici ima preko 15 dresova. I govore se, na te dresove dolaze doktori. Doktori nauka. Doktori arapskog jezika. Članovi akademija arapskog jezika, ko što je še ova jedan tajani, še dolaze kod še, na šehova predavanje iz arapske gramatike, iz arapske književnosti, iz arapske poezije. Slušaj. Međutim, šta je pojenta, šta je odgovor? Allah onima koji čuvaju Kur'an, čuva pamet. I Allah one koji čuvaju njegov govor, Allah njih čuva. I čuva njihovo zdravlje. Znači je nešto što je spomenula. I zato še Atije Salim u... E, kada je nadopunio, odnosno završio tefsir od njegovog šeha Šempitija, spominje kako je Allah tabarak wa ta'ala onima koji čuvaju Kur'an dao dug život i kako im je sačuvao pamet. I kaže još uvijek kod nas u Medini postoji šejih koji se zove Hasan Šair. Kaže koji je preko stotinu godina ima, a koji još uvijek podučava Kur'an. I zato čuvajte Allahov govor, Allah će vas čuvati. Čuvajte Kur'an i Allahov riječ, Allah će vas čuvati. I zato je Allah tabarak wa ta'ala uzdigao one koji nose njegov Kur'an, one koji nose njegov riječ. Ja Allah ja kao da sada gledam šeha, gdje kaže, a se ne spijet mi godina. Kaže, bojim se, kaže, da ne zaboravim šta od Kur'ana. Kaže, zato, kaže, mora svaki dan ponoviti dva, tri džuza. Moram ponoviti, ponoviti više od toga. I zato gdje god da budem, idemo, šeha otvori mu saj ponavlja. Idemo autom, šeha otvori ponavlja. Idemo, haj, kaže, haj sad, kaže, kaže, preslušaj me, kaže, učimo da, haj, kaže, sluša ako, onaj, e, ja ga, ja ga preslušam, mislim, dok, dok, dok, dok, dok šeha ponavlja u auto, dođe ovdje, dođe. Kaže, bojim se da ne zaboravim. Subhanallah, čovjek 85 godina kaže, bojim se da ne zaboravim. Bojim se da ne zaboravim kura. I zato oni koji čuvaju Allahov govor, Allah njih čuva. I zato, draga braću, nema vrednije stvari na dunjalku od toga da čuvamo. Da čuvamo Allahov govor. I inšala nadaci. Inšala je ta'ala nadaci da, Allah te tabarak i ta'ala iskrenuo srce koje je pamtilo Kur'an da ga neće kazniti. Da ono srce koje je pamtilo, ako je bilo iskreno, ko učio Allah radi da ga Allah neće kazniti, da ga neće inša Allah i ta'ala vatra pržiti na ahiretu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas je i da nam oprosti. I da nas učini od onih. Je znate, s druge strane, da onaj koji ne bude učio Kur'an iskreno, da će biti od prve trojice sa kojima će biti potpadni na džahnemska vatra. Kao što je došlo u hadisu Abu Hureyre, gdje se kaže da Abu Hureyre nikad ne bi citirao taj hadisa, hadisa da ne bi pao na koljena. A to je da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao Abu Hureyre, znaš li prva trojica kojima će biti potpan džahnemska vatra. Znači onaj kojima Allah dao Kur'an, kojima Allah dao imetak, koji se borio na Allahom putu. Međutim, jedna od njih trojica nisu to radila Allah radi. I zato svakoga Allah tabarik wa ta'ala počestio da ne zna nešto od Kur'ana ili cijeli Kur'an, neka ga ne zavara to što ga ljudi fali. Nego neka vodi računa o tome kako se ponaša, šta govorim znači da ne bi bio odvojen. Molim Allah, tibarak wa ta'ala, da nas smili i da nam oprosti. Aqulu qavli hada, wa astagfirullaha, wa lakum, fa astagfirullaha.